Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախ ուրվանորությունների մասին համառոտ։ Մարմարացած կրակարի հանքավայրում որոնման աշխատանքները շարունակվում են։ Կարևորվել է երիտասարդության շրջանում գրական մտքի զարգացման խթանումը։ Ադրբեջանը միշտ խոչընդոտում է շփման գծում հետաքննության մեխանիզմի ստեղծումը։ Արցախի խնդրով զբաղվող ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ձևաչափը միակ ճիշտն է։ ՆԱՏՕ-ն որևէ դեր չի խաղում Ղարաբաղյան հակամարտության հարցում։ Նոյեմբերի 9-ին աշխատանքային այցով Հայաստան կժամանի Ռուսաստանի արտգործնախարարը։ Լուսաձոր գյուղը շուրջ երկդարյա պատմություն ունի։ Այժմ այս ամենի մասին մանրամասն։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը նոյեմբերի 6-ին այցելել է Ասկերանի շրջանում գտնվող Վազգինաշենի մարմարացված գրակարի հանքավայր, ցանոթացել որոնման փուլին եւ պաշարների գնահատման ուղղությամբ տարվող աշխատանքների ընթացքին։ Վակոսյանը կարևորել է նախատեսված ժամկետում հետազոտությունների ավարտման եւ ծրագրի իրականացման ընթացքում բնապահպանական բոլոր նորմերի խստորեն պահպանման անհրաժեշտությունը։ Երկրի ղեկավարին ուղեկցում էին նախագահի խորհրդական Գրիգորի Գաբրելյանցը, պաշտոնատար Այլանդզինգ։ Նույն օրը Բակո Սահակյանն ընդունել է Արցախ ապագայի տեսլականներ մրցույթի կազմակերպիչներին՝ հրապարակախոս Դենիս Դվորնիկովին, մրցույթի հովանավոր Միքայել Տեր-Սահակյանին եւ ռուս հայկական համագործակցություն կազմակերպության նախագահ Յուրի Նավոյանին։ Նախագահը կարևորել է նման նախաձեռնությունը այն համարելով երիտասարդության շրջանում գրական մտքի զարգացման եւ Արցախն արտաքին աշխարհի ներկայացնելու յուրատեսակ դրսևորում, հույս հայտնելով, որ այն կկրի շարունակական բնույթ։ Հանդիպանը մասնակցում էին ԼՂՀ գրթության, գիտության եւ սպորտի նախարար Սլավա Ասրյանը, մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարար Նարինե Աղաբալյանը։ Արցախի պաշտպանության բանակի օպերատիվ տվյալների համաձայն նոյեմբերի 1-ից 7-ն ընկած ժամանակահատվածում Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 700 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի իրազեկային զինատեսակներից, ինչպես նաև ականանետներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել ավելի քան 10000 գրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը համարժեք պատասխան են տվել հակառակորդի նախահարձակորձողություններին եւ անհրաժեշտ քայլեր ձեռնարկել շփման գծի ողջ երկարությամբ մարտական դիրքերի պահպանությունը հուսալիորեն կազմակերպելու համար։ Ադրբեջանը նպատակ է հետապնդում արդարացնել հետաքննության մեխանիզմները կիրառելու մերժումը։ Այդ մասին ասել է Արցախի արտգործնախարարության մամուլի քարտուղարանի Սարգսյանը, մեկնաբանելով փաստը, որ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի քաղաքական հարցերով եւ ժողովրդավարության հանձնաժողովը հավանություն է տվել վեհաժողովի զմերային նստաշրջանում բռնության աճելերնային Ղարաբաղում եւ Ադրբեջանի այլ գրավյալ տարածքներում Ռոբերտ Ուոլթերի զեկույցի հիման վրա կազմված բազբանաձևի նախագծի քննարկմանը։ Ցավալի է, որ Ռոբերտ Օլթերի միակողմանի եւ կանխակալ զեկույցի հիման վրա պատրաստած բանաձևի նախագիծը հավանության է արժանացել Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի քաղաքական հարցերի եւ ժողովրդավարության հանձնաժողովի կողմից։ Մենք անընդունելի ենք համարում վերջողովի զեկուցողի մտեցումը, ով որպես հիմք է ընդունել հակամարտության միայն մեկ կողմի դիրքորոշումը եւ իրավիճակի անաչառ ու չեզոք գնահատականի փոխարեն զեկույցում ներկայացրել է ադրբեջանական քարոշչական թեզերը, նշել է Անի Սարգսյանը։ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի քաղաքական հարցերի հանձնաժողովի կողմից հավանության արժանացած հայկական կողմի համար վիճահարույց զեկույցից Խավիարի ու Նավթի հոտ է գալիս։ Նման տեսակետ է հայտնել Արցախի նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանը։ Մենք Ադրբեջանից չենք նեղանում, քանի որ իրենցից սպասում ենք այսպիսի պահվածք։ Մենք ցավում ենք, որ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի պես կազմակերպության իմունիտետն է թուլացել ու կոռուպցիոն գործընթացները ներխուժել են այնտեղ։ Երբ հաշողովը կոչի անում ազատ արձակել հանցագործներին, ովքեր մտել էին Արցախի հանրապետության տարածք, մարդկանց դաշնորեն սպանել, դրանց նկատմամբ եղել է ազատ թափանցիկ դատավարություն եւ մի խոսք չեն ասում Սաֆարովի Ադրբեջանում հայատյացության քաղաքական հալածյալների մասին, Պարզ է դառնում, որ այդ կառույցը վերածվել է Բաքվի շուկաների տաղավարի, որտեղ կարելի է առևտուր անել ու գնել այնպիսի փաստաթուղթ, որը հակասում է եվրոպական արժեքներին, ասել է Դավիթ Բաբայանը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը խիստ նեղացել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահից։ Քանի որ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներն անգամ աննշան առաջընթացի չեն հասել հակամարտության կարգավորման գործում, Ջեյմս Ուորլիկը որևէ հիմք եւ իրավունք չունի խորհուրդներ տալ կամ հանձնարարել այլ կազմակերպությունների ապայի փոխանցմամբ նման հայտարարություն է արել Ադրբեջանի արտգործնախարարության մամուլի ծառայության ղեկավար Հիքմետ Հաջիևը։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների գործնեության էությունը մինչ այժմ հավասար է 0-ի, որևէ անհրաժեշտություն չենք տեսնում, որ այլ կազմակերպություններ, որոնք փորձում են իրենց ավանդը ներդնել կարգավորման մեջ, խորհրդակցեն անօքուտ գործնեությամբ զբաղվող ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի հետ, ասել է նա. Նշենք, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ Ջեյմս Օրլիկը անդրադառնալով բռնության աճը Լեռնային Ղարաբաղում եւ Ադրբեջանի այլ գրավյալ տարածքներում զեկույցին ասել էր. Մենք կարդացել ենք բանաձևը եւ կողջունենք զեկուցողի եւ վեհաժողովի հետաքրքրված անդամների հետ Լեռնային Ղարաբաղի բանակցային գործընթացի ներկայիս մոտեցումների շուրջ քննարկումը։ Մենք պատրաստ ենք աշխատել ցանկացած կազմակերպության հետ, հակամարտության տևական լուծում գտնելու շուրջ։ Հարկավոր է նաև հաշվի առնել, որ կողմերն ընդունում են Մինսկի խմբի ձևաչափը, եւ մենք համանախագահներս կշարունակենք մեր միջնորդական ջանքերը ուղղված հակամարտության կարգավորմանը, հիմնվելով տարածքային ամբողջականության, ինքնորոշման եւ ուժի չկիրառման սկզբունքների վրա։ Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը Փարիզում հանդիպել է ԱՄՆ պետքարտուղարի տեղակալ Էնթոնի Բլինքենի հետ։ Զրուցակիցներն անդրադարձել են հայ-ամերիկյան տնտեսական փոխգործակցության զարգացման հերանակարներին, մտքեր փոխանակել առաջիկայում նախատեսված հայ-ամերիկյան միջկառավարական հանձնաժողովի նիստի ու առևտրի եւ ներդրումների հայ-ամերիկյան խորհրդի անդրանիկ հանդիպման անցկացման շուրջ։ Հանդիպմանը Հայաստանի արտգործնախարարը եւ ԱՄՆ պետքարտուղարի տեղակալը մտկեր են փոխանակել Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորման գործընթացի վերաբերյալ։ Անդրադարձ է կատարվել մի շարք տարածաշրջանային եւ միջազգային հարցերի։ Կգա այն պահը, որ իհարկե հենց Մինսկի խմբի համանախագահների կողմից թիրախավորված գնահատական կլինի։ Այդ մասին ասել է Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Կարծում եմ, որ Մինսկի խմբի համանախագահաների կողմից թիրախավորված գնահատական կլինի։ Այն կողմի նկատմամբ, ով խախտում է, մենք ձգտում ենք խաղաղության պայմանները պահպանել, բազմիցս նույնիսկ միակողմանի վստահության մտնոլորտի մեխանիզմների մշակման ուղղությամբ համապատասխան աշխատանքներ ենք տարել։ Չկրակել, չպատասխանել միակողմանի հետաքննություններ ենք անցկացնում, բայց դա աստված գա այն պահը, երբ վստահության մեխանիզմները ձևավորվեն երկխոսության եւ փոխադարձ պայմանավորվածության շնորհիվ, նշել է նախարարը։ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրով ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ձևաչափը գործում է եւ անհրաժեշտ է շարունակել այն։ Այս մասին Հայաստանում մեծ Բրիտանիայի արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Ջուդիթ Ֆարնորտն է ասել, անդրադառնալով ԵԱՀ-ի քաղաքական հարցերի կոմիտեյում բրիտանացի պատգամավոր Ռոբերտ Ուոլթերի բռնության աճը Լեռնային Ղարաբաղում եւ Ադրբեջանի այլ գրավյալ տարածքներում անվանումով զեկույցին։ Դեսպանի խոսքով մեծ Բրիտանիայի դիրքորոշումն այդ հարցում հետևյալն է եւ դա վերաբերում է Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեաժողովին։ Մեր կառավարությունը չի կարող խորհրդարանի անդամներին թելադրել, թե ով ինչ պետք է վերահսկի, քանի որ նրանք անկախ են։ Ես այդ հարցով քննարկում եմ ունեցել Հայաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչի հետ։ Մենք վստահ ենք, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը հակամարտության լուծման համար տարվող քննարկումներում առաջընթաց գրանցելու ամենալավ ձևաչափն է, ընդգծել է Ջուդիթ Ֆարնուորթը։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հրավերով նոյեմբերի 9-ին աշխատանքային այցով Հայաստան է ժամանելու Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը։ Երևանում Ռուսաստանի արտգործնախարարին կընդունի Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Այցի ընթացքում կայանալու են Հայաստանի եւ Ռուսաստանի արտգործնախարարների բանակցությունները, որոնց հաջորդելու է Էդվարդ Նալբանդյանի եւ Սերգեյ Լավրովի համատեղ մամուլի ասուլիսը։ Ասկերանի շրջանի Լուսաձոր գյուղը շուրջ երկդարյա պատմություն ունի, պատմում է Բելլա Լալայանը։ Ասկերանի շրջանի Մեհտիշեն գյուղը ազատագրական պայքարից հետո վերանվանվել է Լուսաձոր։ Գյուղը գրեթե երկդարյա պատմություն ունի։ Տեղաբնակները եկել են Իրանի Խոյգավառից, որոնց ընթառաջել ու օգնել է Մեհտի անունով մեկը։ Հենց նրա անունով էլ ամրագրվել է բնակավայրը, պատմում են լուսաձորցիները, ովքեր իրենց յուրահատուկ բարբառն էլ կապում են Իրանի հետ։ Այսօրվա դրությամբ գյուղն ունի 200 բնակիչ, իսկ դպրոցում սովորում է 15 աշակերտ։ Միջդերկային ժամանակներ, երբ դպրոցը երկհերթ էր հիշում է դպրոցի նախկին տնորեր Ելենա Սարգսյանը։ Երեխաներ շատ են լինի։ Դե ընտանիք հələ 10 երեխա ամենակիչը հին երեխա։ Ես սովորելու ժամանակ դպրոցը երկեր թայլի, որտեվ հարմար չէ դպրոցը։ Այդ երկերթի ժամանակ գողխոզը աղացորենի սուպալեփելից դասամիջոցներին ուտելիս են քլե։ Շատ հետաքրքիր այլ են։ Այդ ժամանակ իլերա 187 աշակերտ։ Այսօր արդեն Թոշակարո դպրոցի նախկին տնօրենը ժամանակին աշխատել է նաև որպես գրադարանավար, ուսումնասիրել է գրապահոսների գրականությունը, գտնելու գյուղի հիմնադրման ստույգ թիվը, ինչպես նաև գյուղի եկեղեցու պատմության մասին ինչ որ գրություն փնտրելու նպատակով, սակայն այդպես էլ չի կարողացել ողրզել։ Իդեպ հայտնի է, որ Արցախի գրեթե բոլոր գյուղերը հարուստ են խաչքարերով, մատուրներով, վանքո եկեղեցիներով, ինչը չի կարելի ասել Լուսաձորի մասին։ 1928 թվականին կառուցված միակ եկեղեցին, որ նախկինում նաև կրթարան է եղել, անանուն է։ Զբոսաշրջիկների ուշադրությունից դուրս մնալու պատճառը Ելենա Սարգսյանը գտնում է հենց հին կառույցներով հարուստ չլինելու մեջ։ Հոր եղբորս տղան Ամերիկայա ապրում։ Ինքը վեր եկերա արդեն մեզ տեսակցան համել խնդրերը ասերա հետաքրքրվի, ես ես եկեղեցուն անուն ունի։ Եվ այդ ժամանակ ես դպրոցի տնօրեն եմ ելի։ Չնայած իրենք տարերեն խմբակներ էլի սովորեցնելու օրեցում։ Այդ ժամանակ մեր դերն էլա, դեր քանի ժամով դասավանդերա։ Ասեր իմ կարողա եկեղեցուն անուն ունը, ասերա չէ։ Ելենա Սարգսյանի անցյալի երանելի հուշերին միանում են նաև համագյուղացի Վլադիմիր Պապիկը, անցյալի առավելությունը կրկին գյուղի աշխուժ կյանքն է ու ապրուստի թեթև վաստակը լավ տաղկալ գյուղալալ, ժողորդ շատնելալ, ապրուստի լևելալ, բաղալուլը ծացտի խոխարախալը ծվածը գյուրալալ, լող գյուրալալ։ Шана е шаха шену марчистеса. Лохан лал ханди. Хун заного кятала хун зра катав тако кятала катав тако. Artık görələr, xambaran eləsinlər, arterin eləsinlər, ləbbir görün eləsinlər. Düz də, bakas sünələr, bas ləvanırlar. Deməyin ki, հուր հոնց կարման հենց ապրը հուր կարմա հեվանապահամ հուր կարմա արտուրանը սա Ղարաբաղը մեր տշենի անմը երլացալար ամեն ինչա առաջ մարդիկ շատ լավ մարդիկ են լինել բարեկամասեր, հարևանասեր, մեր երջայիններին եմ ասում, ասեմ խողեք եկեք յունետ համեր աշկացեք, լավ կացեք, բարեկամասեր կացեք։ Շատ դեպքում մենք ասում ենք ես ինչ սերունդ այս սերունդ, բայց դե միևնույն այլի, այս սերունդն էլ երևի տիպի դինի, ժամանակը փոխվերա, հա, նրանք էլ փոխվեն մեր հայրենիք դեմեսը ոնց պաշտպանեցին։ Հիմա լինեն հələ սահմաններում կանգնած այն տակուը, այն ցուրտուը։ Զրույցին միանում է նաև Արևհատ Տատիկը, ով ժամանակին գյուղի կինոմեխանիկն է եղել ու քանի քանի տարիներ կինոժապավեն է պատտեցրել գյուղի ջահելների ու ահելների համար։ Իսկ այսօր ափսոսանքով է խոսում, թե ակումբի անմեղթար վիճակի թե դատարկ դահլիճի մասին։ Տեղ չլալվել ժողովուրդը նստեն, յուրաստներ անստով են պերը նստե։ Մենք հենա պարանա եկյա։ Վախ մեզ թաքինած բոլը ճրճրալի կհասեսատ կտրլալան գլալուս պատվալը։ Երևի ես կլուբը մի 80 տրեկանին, շատ հալա։ Դե հարկավեր է ռեմոնտի պենի հովանում։ Մեր ժողովուրդ չկա։ Ես վեր եկել եմ 85 տունալ է, բայց հիմա 35 50 տուն հեն ընտերտակ։ Բելալալայան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Համայն Վրաստանի պատրիարք Իլյա II-ը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպմանը քողարկված հակահայկական արտահայտություններ է արել։ Պատրիարքը նշել է, որ Վրաստանում ավելի քան 300 մզկիթ կա եւ Ադրբեջանում էլ քրիստոնյաները պիտի նույն վիճակում լինեն։ Մեջբերում եմ, Իհարկե հարցեր կան, որոնք անհրաժեշտ է լուծել։ Օրինակ ռուսողափար եկեղեցին Ադրբեջանում իր եպիսկոպոսն ունի։ Ցանկալի է, որ Վրաստանն էլ եպիսկոպոս ունենա։ Մեծ նշանակություն ունի Սագարեջոյի վանային վանքային համալիրը։ Դավիթ Գարեջիի վանքային համալիրի 3 վանք գտնվում են Ադրբեջանի տարածքում։ Այդ հարցը դարտ կարող է հետո լուծվել։ Մենք ամեն ինչ անում ենք, որ Կովկասում խաղաղություն լինի, բայց ոչ միշտ է այդպես լինում։ Մենք անհանգստացած ենք, որ խախտվել է Ադրբեջանի եւ Վրաստանի տարածքային ամբողջականությունը։ Մենք հույս ունենք, որ Ադրբեջանի եւ Վրաստանի տարածքային ամբողջականությունը կվերականգնվի, նշել է Պատրիարքը։ Մարզասերների համար նոյեմբերի 6-ին ԼՂՀ Կրթության, Գիտության եւ Սպորտի նախարարությունում կայացել է դյուցազնագրքում օրերս ռեկորդ սահմանած Սամվել Բաղդասարյանի հավաստագրի անձնման հանդիսավոր արարողությունը։ Ռեկորդակրին հավաստագիրը հանձնել է ԼՂ ատլետիկայի ֆեդերացիայի եւ ռեկորդի սահմանման ժամանակ մրցույթի հանձնաժողովի նախագահ Արթուր Թովմասյանը։ Նա շնորհավորել է երիտասարդ ռեկորդակրին, նշելով, որ առաջին անգամ է Արցախցի մարզիկը գրանցվում դյուցասնակրքում։ ՈՒԵՖԱ-ն պաշտոնական կայքում ներկայացրել է Եվրոպայի լիգայի խմբային փուլի 4-րդ տուրի լավագույն ֆուտբոլիստների հավաքնորդներին։ Դրանց թվում է Հայաստանի հավաքականի եւ Գերմանիայի Դորտմունդի Բորուսիայի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանը, ով ադրբեջանական Գաբալայի դեմ խաղում դարձել էր գոլի եւ երկու գոլային փոխանցման հեղինակ։ Վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական անպամացություն առանց ձեղումների եղանակ վարկյանում 1-ից 3 մետր հեռագությամբ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 2-ից 6 ցելսիուսը 11-ից 16 աստիճան։ Տակություն։